बेशक अलाह मोमिननि खां संदुन वेरी टारींदो आहे छो त अलाह सभु कंहिं ख़यानत कंदड़ बेशुकर खे दोस्त न रखंदो आहे